قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب رسي او ربوي موي koji vjerujete, bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada.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 Drugim riječima kao, Allah, kao da nam Allah Đelešanovu poručuje O muslimani, o vjernici, o ummete Muhammedov alaihi salatu wasalam. Ovaj dunjalučki život nije lahak ni jednostavan. To je već Allah Đelešanovu rekao kada je Adem alaihi salam upozorio još kad je bio Adem alaihi salam u džennetu, rekao se Inneke la tadma'u fiha wa la tadha nećeš u džennetu ni ožedjeti, niti osjetiti vrućine. Vala ta'ara, nećeš biti neodjeven. Što znači da ćeš imati problema i teškoća na ovom dunjalučkom životu. Ali Allah upravo hoće kroz te teškoće i probleme da te iskuša, da te ispita i što si jači vjernik i mu'min imat ćeš jači, teži, veći ispit. Rekao smo, kao što zlatar uzme, uzme zlato, pa ga vatru ispituje. Tako dolaze i nama muslimanima iskušenja da Allah našanuhu ispita nas kakvi smo da dokaže i pokaže ko je za nagrade a ko za kaznu. Allah je postavio i principe našeg življenja propise da u vjeru, objavio vjeru, da potom je radimo u svom cjelokupnom životu. Kao poruku svega toga, ukratko, Allah nam u ovome ajetu kaže O muslimani, Allaha se bojte u svim svojim poslovima. Čuvajte se Allahove kazne neka vam je Allah Đelešanuhu stalno na pamet. Budite svjesni da ćete pred njega stati i odgovarati za svoja djela. Vela te i nipošto nemojte da vam se desi da na drugi način umrete ila wa antum muslimun osim samo, samo kao muslimani jer nećete imati druge prilike, druge mogućnosti da dođete na dunjaluk i da zaradite i da uradite hajde dobro. Kao da nam Allah Đelešanohu poručuje drugim riječima, nemojte da vas ovaj dunjalučki svijet zavede i zavara. Nemojte da se bojite drugih mimo Allaha. Bojte se samo Allaha i kad treba umrijeti, umirite samo kao muslimani. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zašto? Zato što smo Allahovi. Zato što On nama vlada i mi smo njegov, u njegovoj vlasti i moći. Wa inna ilaihi rađiun i zato što se njemu vraćamo. I od toga. Allah Želešanuhu nam je odredio principe naše življenja koji se zasnivaju na određenim temeljima koje je Allah Đelešanuhu svim svojim poslanicima dostavljao, objašnjavao i ukazivao na njih. Temelj toga vjerovanja jeste priznavanje i prihvatanje Allaha Đelešanuhu kao jedinog neograničenog gospodara. To je sadržano u riječima لا إله إلا الله وتم شهادته الله سبحانه هنا القرآن الكريم كاجي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون svakom poslaniku koga smo poslali kaže uzvišeni Allah naredili smo objavili smo da nema drugog Boga osim Allaha i zato meni to Allaha obožavajte priznajte i, pri, i prihvatajte kao jedinog neograničenog gospodara kao svoga Boga i onoga koji se obožava dakle šehadet je bio u vjerovanju od prvog čovjeka prvog poslanika do posljednjeg Muhammeda alaih to je jedina vjera koju Allah Đelešanu priznaje i prihvata i nagrađuje za nju. Zašto ovo napominjemo i podsjećamo se ovoga? Upravo zato što sve ove današnje borbe, sve ova, sva ova današnja razilaženja, ove nesuglasice među ljudima, osnova svega toga jeste razilaženje u osnovi vjerovanja. Allah je htio stvoriti čovjeka da ga učini slobodnim, da čovjeku dadne određeni dio bolje kojom će on moći sobom vladati, odabrati dobro ili zlo. Tu slobodu koju je Allah mu podario čovjeku ne dozvoljava nikome da je uzme od čovjeka. Upravo ovaj šehadet, la ilaha illallah, čini čovjeka slobodnim čini čovjeka da nije zavisan. Prvo od svojih strasti ne dozvoljava svojim strastima da ga vode, da, da izgubi to tu volju, tu mogućnost da radi po dobru i da odabere to zlo, da odabere to dobro i da se kloni zla. Omogućava čovjeku nakon toga da se bori protiv svojih neprijatelja, jer se ne boji za ovaj dunjalučki prolazni život. Upravo pengamber Ali za vrijeme svog boravka u Meku, prvo periodu širenja, širenja Islama, u trajanju od 13 godina, upravo najviše govori o ovim stvarima. I možemo reći da u mekanskom periodu ne ima određivanja propisa posebno. Propisi se pojašnjavaju i određuju u Medini. Najviše u mekanskom periodu objave i Kerima tih 13 godina govori se upravo o temelju ovog vjerovanja. Da se izgradi jedne potpune ličnosti koje će kasnije jednostavno moći reći kad im Allah kaže ostavite alkohol fehel entum muntahun hoćete li se proći toga oni kažu držeći času u ruci mi to ne znamo kako je to i koja je to čast i šta je to ali u tom času oni prolijevaju taj alkohol odmah sa Allahu Đelešanuhu odazivaju. I nije im teško bilo suprotstaviti se i velikoj Bizantiji, Bizantu i velikoj Rimskoj imperiji, to su bile tadašnje svjetske sile. Ljudi koji su došli, možemo reći, iz pustinje, ne imaju u poređenju sa ovim velikim silama tadašnjim, tadašnjeg svijeta, možemo reći da nisu ništa imali od ratne opreme i ostaloga, što je potrebno za borbu, ali su snagom imana pobjeđivali. šahadet la ilaha illa Allah to je nešto najvrijednije u mu'minu. I zato pezandar alaihissalatu wasalam kaže Efvalu ma kultuhu ene wal nebijuna min qabli la ilaha illa Allah. Najvrijednije što sam ja rekao i poslanici prije mene to je bio šahadet la ilaha illa Allah. Ovo se tumači la ilaha illa Allah riječima, može se prevesti, nema istinskog Boga osim Allaha dželle šanuhu. lažnih božanstava ima i postoji koje ljudi obožavaju. Božanstva koja se nazivaju po tome što im ljudi obožavaju. Nešto ona stvaraju. Pa ljudi obožavaju ovo ili ono. Ali sve to lažno. Jedino istinsko što zaslužuje da se obožava, da se za njega živi i umire jeste Allah Đelešanu. To znači drugim riječima da nam je naša vjera bilo islam. To jeste Allah koji je tu vjeru objavio, da nam to u našem svakodnevnom životu bude najpreće. Bude li drugačije, potpadne li čovjek pod utjecaj svojih, svojih strasti, različitih organizacija, partija, država, različitih ljudskih sistema, bilo čega drugog, kome drugo nešto bude preće od Allaha i njegove vjere, znači da izlazi iz tih okvira pa ono što Allah neće oprostiti čovjeku ako dođe pred Allaha na sudnji dan, time to je širk Allahu Đelešanuhu učiniti. I zato je kur'anski ajet smatran za među najvećim prijetnjama čovječanstvu. Le in ešrekta le jahbatanna amalu. Riječi su upućene pejgamberu alaihi sallatu wasalam, ali se odnose na sve nas. Le in ešrekta, o Allaho poslaniće, da si ti širk učinio, kao Allahov poslanik odabran, koga, ta, koga Allah voli, da si širk učinio le jahbetanne amelu, sva djela tvoja bi propala. vole te kunenne al i bio bi od onih koji su na najvećoj šteti. Ne daj Bože od jehennemu. Jer Allah nas neće bilo kako. Allah nas traži i hoće onakve kakve je On odredio. Da budemo, ono, kako je tražio od nas da budemo, ono. to jeste okvirima šahadeta. Od toga raz, razumijemo riječi pejgamberova wa sallam gdje kaže čije zadnje riječi budu u tim najtežim trenutima čovjekovog života, kada umire, kada se tijelo razbavlja sa dušom, duša za tijelo, kome je zadnje riječi budu la ilaha illa Allah, dehala u džennet, uničit će u džennet. To jednostavno možemo sad pomisliti. Ali u tome najtežem trenutku kome Allah Đelešanuhu bude najpreći i ko se u tome najtežem trenutku Allah bude sjetio, to znači da je i njegov prijašnji život, prošli život bio u redu i kako treba, znači da mu je Allah Đelešanuhu bio na prvom mjestu. Taj čovjek ne isključuje sebe, taj čovjek nije mu u interesu da kaže ja sam i pod bilo kog, kakvim razlozima pravda, ako je pogriješio da se pravda ili sebe uzdiže. Pa kao čovjek ne uzdiže druge sisteme, ne uzdiže sve drugo što je suprotno Allahovim propisima. Danas ono što žele da postignu od muslimana, dotiče se temelja našeg vjerovanja. Kako to? Šta se to hoće postići danas od muslimana? Danas na jednom svjetskom nivou, bilo kod nas, bilo na drugim mjestima, želi se reći muslimanima, mi tražimo muslimane po našim kategor, po našim kriterijumima. Vi ste muslimani kako treba ako budete onakvi kakve mi zamišljamo da su muslimani. Ako budete drugačije razili, oni ne gledaju jel to Kur'an, jel to Kitab, jel to Sunnet kaže o tome. Znači ako budete razili po nečem drugom kako mi ne mislimo da su muslimani da ne bi trebali biti, to nije u redu. To je pitanje imana i vjerovanja i ispravnosti vjerovanja. Želite na drugi način reći ili ćete biti muslimani kakve mi tražimo da budete. Ti razni međenički sistemi koji hoće da mi jedan dio svoje vjere prodamo. Kao da prijete, kao da nam na, da nas upozoravaju. Ili ćete biti muslimani po našim principima, ili vas neće biti. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا Kažemo Allah je rešao pegamber, ali i sad reklam, to su pokušali i tim da učinu. Daćemo ti vlast, daćemo ti sva bogatstva Mekke, sve što posjeduju, pod jednim samo uslovom. Pokušali su da se on odrekne svega, kad su vidjeli nema koristi, daj jedan dan odobri nam da mi obožavamo ono što obožavamo, naše kipo. A mi ćemo vjerovati u to što ti vjeruješ jedan dan. Hajde da se nagodi. Bićeš naš vladar, bićeš upravljaš, ne nama. Ali da se nagodimo u ovoj stvari. Wa in i umalo da su uspjeli. Le jesti nureke da te bate u fitnet. Oni su htjeli to, ali nisu uspjeli. Allah ga je ojačao. A mi da je i da ostaviš jedan dio onoga što smo ti mi objavili. To jeste na drugi način danas da uzmeš i radiš po jednim ajetima, a drugi ajete kao da ih ne znaš, da se praviš da ih ne znaš. Da uzmeš jedan dio kitaba. To se zna da je kufur ne uzubila. Ja ne možeš uzeti od Allahove knjige koliko tebi odgovara bi أفتؤمنون ببعض da li ćete vjerovati u jedan dio kitaba? O te furune bi a biti kafiri u drugi dio? A nećete vjerovati u drugi dio? Ili ćeš uvijek sve ili ništa ne vrijedi? Ili ćeš vjerovati u sve te izabere ili ne vjeruješ ni u jedno? A hoću ovog vjerovati, neću onoga, ovo mi se sviđa, ono mi se ne sviđa, ovo je ovako, ono je onako. Onda ništa ne vrijedi. Jer se sa Allahom zemlješanuhu ne može pogadjet, Jer Allah zemlješanuhu nije kao ljudi. Allah je Allah. Allah ima svoja posebna imena i posebna svojstva i posebna vlad, koji je samo njemu karakterističan. I ne može se sa Allahom vjerom tako. Hoću Allahu da se pogodimo, evo ovoliko, daj ti imaju toliko i tako. Sa Allahom vjerom tako sam. Onaj ko misli da može samo sebi je zavarava. Samo ga šeitan vara iz dana u dan. Litafterija alejna gajre da nam nekoga drugog pripiše. širk da učiniš. Kako nekog drugog da nam prihvatiš? Mi smo rekli da vrste toga širka, da taj širk nije samo onaj klasični koga mi poznajemo, uzeti kipa pa ga obožavati i tako dalje. na više načina. Jedan od tih je priznavati zakone, poštovati zakone i raditi po njima, po zakonima koji su suprotni Allahovom zakonu. Pod ovim ne mislimo poštivanje zakona ovih nevjerničkih država koji su pozitivni zakoni. Šta znači pozitivni zakon da mogu biti u ovim nevjerničkim državama? Koji, to su zakoni koje Allah Đelešanu je odredio u islamu, ali ih oni poštuju. Jedan od tih zakona jeste kada radnik radi, da mu se isplati navakati na vrijeme. Da se ne kasni svom isplatom na vrijeme. To je jedan pozitivan zakon koji smo mi dužni, makar o tome radili i nemuslimani, dužni smo ga poštovati. sve pozitivne zakone koji nisu u suprotnosti sa našom vjerom i islamom. Kada se misli prihvatati sisteme mimo Allahovog djelašanog sistema življenja. Mimo Allahovog vjerozakonika i zakona uopšte prihvatati nešto drugo. U tom slučaju ti bi osjetio težinu i života Zatim ne bi našao nikoga ko bi ti pomogao protiv nas, kaže uzvišeni Allah Želešanu. Ovo danas što pokušavaju, to je upravo ono što nam Allah Želešanu u Koranu spominje. Da napustimo jedan dio izvora i temelja naše vjere, taj šehadet. Kažu kako to vi razmišljate, na koji način vi razmišljate da li je Allah najpreći u svim stvarima. Kako to? Budite muslimani u određenom krugu kako, kako su i drugi vjernici svojih vjera. Budite muslimani u džamijama kad izađete iz džamija, radite normalno svoje poslove koji ostali ljudi kao da hoće da nam kažu na drugi način, ali ne imaju snage, ne imaju obraza da kažu vala taj vaš islam mi to ne priznajemo ko što znate što će to vama u ovom svakodnevnom životu kako smo mi ostavili naše vjere ostavite i vi svoju kao da hoće da nam kažu ali na jedan drugi način pustite islam nek bude u džamijama ali mimo džamija radite to što i drugi radi. To se dotiče i temelja našeg vina, temelja našeg vjerovanja. I rekao smo, najveće nedaće dolaze uz najveće vrijeme, u taj Slavljenje kulta, bilo zemlje, bilo nacije, bilo čovjeka u nekoj naciji, bilo nekog sistema ili partije, što znači da shvatamo i prihvatamo da je nešto sveto i to što dolazi od te ličnosti, od te organizacije, od tog, od tog, od tog, bilo koga drugog mimo Allaha Želešanu, da je to sveto i neprikosnoveno. I kogod progovori protiv toga, to ne. Ti svetaca, ti takvi svetinja, kod nas u islamu, alhamdulillah, nema. Pejgamber Ali je učio svoje abhade, da ga pitaju, da mu postavljaju pitanja o nejasnim stvarima. Pa kada kaže u jednom predavanju ženama, Allahu poslanik ali kaže ja sam vas, ja sam vidio da je većina stanovnika džehennema žene. Ustaje jedna žena i kaže, a zašto to Boži poslani? Dakle, ne ima toga tek tako prihvatanja bez razumijevanja zašto, šta je razlog a onda on odgovara tu firne lane je zato što puno proklinje pa ćeš prokleti ono da ako nije za prokletstva pa će se to prokletstvo na tebe vratiti Otek kurne lašir i drugi razlog, vi nijećete dobročinstvo koje vam je često, nijećete dobročinstvo koje vam je učinjeno. Čovjek svoj uraditi dobra i dobra i dobra i trudi se dok stekne, dok zaradi, dok uradi hajr, jednom ako ne valja, nikad mi nisi valju. To Allah da ne voli. Ali, ovdje hoću da ukažem na činjenicu da žena koja je čula ovaj hadis pejgamberova alaihi sallatu wasalam, hoće da zna razlog zašto to. A kamo li mi među ljudima da ne pitamo zašto? Dakle, ne ima toga kulta svetinji, kako su postavljali pitanja Abu Bekru i Smanu, Jali i tim pravednim halifama. Dakle, ono što dolazi od Allaha Đelešanuhu prihvatamo ako ljudi kažu, pitamo zašto, kako, da nam se objasni u skladu sa Allahovim Đelešanuhu propisima i njegovom vjerom. Ne smijemo nipošto dozvoliti da ovi njihovi nasrtaji na teme našeg dina, na ovaj šehadet, bilo prvi ili drugi dio šehadeta, to jeste vjerovanje u Allaha i u njegovu savršenost, u ispravnost njegovih zakona ili u drugi dio šehadeta, a to je priznavanje pejgambera alaihi za njegovog poslanika, da ga moramo vjerovati i to dokazati u njegovom sljeđenju, ni u jednom ni u drugom slučaju ne smijemo popustiti pred tim nasrtajima. Ti nasrtaji bili svakodnevni, u svakome trenutku. Bili mi toga svjesni ili nesvjesni. Neki hvaleći kamatni sistem, drugi hvaleći ove sisteme koje su danas uspostavili među ljudima. Te sistem, ovaj te sistem, onaj koji se ili ne slažu sa Allahovim Želešanuhu propisima ili su u suprotnosti sa njima Vrlo je bitno da povežemo dvije stvari u našem vjerovanju. Koje Allah Želešanuhu spominje u Kur'an Kerimu. Vi znate da se često spominje jedno uz drugo. Amenu wa amilu Vjeruju i rade dobra djela. Vjerovanje bez dobrih djela ne vrijedi. Dobra djela bez vjerovanja isto tako ne vrijede. Ne može jedno bez drugo. Ako jedno nedostaje, to pa je manjkavo i ne prihvata. Mora biti ispravno vjerovanje i mora biti rad po tome vjerovanju. Mora se to vjerovanje dokazati. Zatim, ustrajanje na tome vjerovanju. Allah je nam često kroz kuranska kazivanja Ukazuje na probleme koje su imali Allahovi poslanici. Pa su htjeli Ibrahima selam da spali. Pa su Nuh a.s. uznemiravali. Pa su Musa Selam htjeli da ubiju. Pa je uspjela pobjegne od svoga naroda. I tako su sa našim pejgamberom a.s. sve se ne da će na njemu sastale jer je bio odabrani Mustafa odabran je Allahov poslani. Pa ako se tiče hijdre, morao je hijdru čin kao drugi Boži poslanik. Ako se tiče borbe na Allahovom putu, borio se je bivao ranjavan. Ako se tiče pokušaja ubijstva, više puta su pokušavali da ga ubiju, da ga otruju, da ga se otarasi. Ako se, ako se tiče vrijeđanja i vrijeđali su ga na nemoguće načine. Izmišljali protiv njega laži. Uzeli mu njegovi meta koji je ostao u neki njegovu kuću i ostalo što je imao u njoj. Svi problemi ovog dunjaluka sastali su se kod nje. I ne samo to. I ne samo to. Umiremo jedan, drugi, treći sin. Božijem poslaniku pejgamberu ali i sato On ostaje ustrajan. Ostaje čvrst na Allahovom džemlešanom putu. Kao primjer nama muslimanima da Bože čovjek izdržati. Ali ako je čovjek, ako je mu'min, jer imamo primjer u Božjem poslaniku, ali i I to je pitanje imana. Najvećeg iskušenja, najvećih musibeta, najvećih nedaća, to su Božji poslanici, zatim oni koji dolaze, zatim drugi, zatim sve manje i imani. Po stepenu kod Allaha Đelešanu. Ne smijemo se, ne smijem pokleknuti pred tim iskušenjima. Neko će možda imati problema u svojoj porodici, neko među društvom svojim, neko u državi, neko negdje, neko negdje. Ali mora se čvrst i ustrajan ostati na Allahom putu. To se dotiče srži našeg imana i vjerovanja. Da se dokaže ono što vjerujemo, ono što smo rekli svojim šehadetom, svojim jezikom govorom Ova kazivanja, inša Allah, mi imamo namjer nastaviti sljedećim sedmicama, ako Bog da inša Allah, na jedan drugi način, a to je obilaskom naših džemata. Islamska ulema kaže da onaj ko vrijeđa islamske sveti Allaha u Kur'an, onda ko vrijeđa Allahom poslanika, ali i sato I ono što, moramo vjerovati, kaže se, ima, ima ljudi darure, što znamo e, u osnovama naše vjere. Ko vrijeđa, izlazi iz vjere. I ne samo to, već e, se od njega ne tražite ovo. Ako hoće, ne dođete ovo. Ali takvoj ličnost, takvoj osobi kazne je smrt. Pa njegova je stvar se doći se i izloči. Jer, ako ne vjeruje Allah, je lehano može šutiti. Ali, da vrijeđa svetini temelje islama, to se ne dozvoljava. Postavlja se pitanje da li dijete u tom slučaju mora da sluša svoga roditelja ako on to radi. Allah Đelešanu kaže u Kur'an Kerimu وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم Ako te budu natjerivali da mi širk učiniš, nemoj ih u tome poslušati. وصاحبهما في الدنيا معروفا a postupaj sa njim lijepo, sa njima lijepo u ovim dunjaličnim poslovima. Budi im na usluzi, pomaži im tako neko. Svakako da se to razlikuje od mjesta do mjesta. Ovdje na, u zapadnim sistemima. Dužnost je da pokušamo svoje roditelje upozoriti najljepšim načinom, upozoriti ih na hajr, upozoriti ih na dobro, ukazati im na istinu da ne budu džehennemni. Svakako da je, imamo primjer iz istorije. Ibrahimov, ali i Selamotan, bio nevjernik i kjater i pravio kipove. Nuhov, ali i Selam, sin, je nevjernik. Nije htio poslušati svoga oca. Žena Lutova i Nuhova su je jer nisu htjeli da slijede ove duži poslanike, iako su oni bili njihovi muže, treba djene da pokuša koliko može svoga roditelja da upozori na te stvari, da im ukaže na stvarnost vjere, jer ne ima u tome razilaženja da je prošli ovaj nevjernički teatrski sistem imao utjecaja na sve generacije. I na nas, mlađe, i na starije, i na sve. To treba imati u vidu kada se ispravljaju ove teške katastrofalne greške, kada se vrijeđaju temelji islama. Tijete treba da pokuša da nastoji na najbolji način ukazati na hajb svojim roditeljima. Kakav odnos prema njemu treba imati na tome roditelju, da pokuša im hajb dostaviti taj. I da ne gubi nadu Allahu Đelešanuhu milost, da pokuša dobro učiniti da Allah Đelešanuhu moli za svakom svom namazu, u svakoj prilici da uputite svoje roditelje, da im učini od dunjaluških stvari hajr i dobro, dobročinstvo, ono koje im je drago, ne bi li na taj način pridobio za islam, približio islamu, jer to su tvoji roditelji. I nikome nije drago da sutra ne daj Bože gore u Činjenica je da je bilo među muslima, među ashabima, ljudi koji su se borili protiv svojih roditelja. Ali kažem, razlikuje se od mjesta i vremena. Na primjer, Mus'ab ibn Umeir, poznati ashab, on je primio islam potajno u Mekki kada je bio. je od najbogatijih mladića u Mekki. I to bogatstvo u kome je živio ogledalo se na njemu. Najbolje mirisove je upotrebljavao. Najbolju odjeću nosio. Pomagao ljudima, dijelio. Vidjelo se da je i muš. To bogatstvo davali smo njegovi rote. Kada se saznalo za njegov islam, majka njegova je prva ta koja pokušava da ga odvrati od islama. I ukidamo mu tu pomoć, to njegovo, ali on ostaje ustrajan Drugi druge strane, čineći da ono svoje majke Drugi ashab, kada je njegova majka čula za njegov islam, rekla je, neću ništa nijet, niti umriješ kako treba, ali hoće da se vratiš u svoju prijašnju vjeru. Ovaj, kad je vidio, ovaj kada je vidio šta mu majka radi, došao je do postelje svoje majke koja je već ležao u postelju, ništa ne idući, ne pijući. I rekao je, draga majko, ti znaš koliko ja tebe volim kao sin, ali znaj, kada bi ti imala devet života i sve ti jedna za druge duša izlazila, ja se ne bi odrekao ovoga što sam prihvatio. Sad je majka vidjela tu njegovu čvrstinu i držljivost na Allahom državnom putu, a s druge strane njegovu dobročinstvo prema toj svojoj majku, kada je to vidjela prihvatio. Isto tako majka je buhurejde. Ebu Hureyre radijallahu anhu nije puno uspostavljali i tako sada. Ali je puno iskoristio što je iznosila. to. u toj istoj sredini. Njegova banka je bila nemuslimanka. On primio islam. Pokušalo, pokušalo, sa svojom majkom. Teško je. Skoro nikako. Kad je, možemo reći, izgubio nadu u islam svoje majke. Ne se, ne daj Bože, mi ne znamo kad je kome smrt doći da umre kao pa ono muslima, kad zna gdje je mjesto, nema tu sumnje i razilaženje. Ne može reći Allah mu oprostio jer je otišao kao nemusliman. U tom je tome razmišljanju ode pejgamber Alisa. I kaže, Boži poslaniće, jedan drugi način pozivanja u kad je sve metode i slovo, onda ima da zakuca na vrata onoga koji se uvijek odaziva. Allaha je rešan. Ode pejgamber sad se sami kaže, o Boži poslanić, učini dovom Allahu zašanu da primi majka moja islam. Boži poslanik ali sad sam čini dovolj Allahu zašanu jer on vlada ljudskim srcima. I vraća se kući, normalno lako. Ebu Hureyre, Bože da uniđe u kuću zaključana kuća. Šta je sada? Pokušava zaključana vlada kad vidi samo voda se čuje. Majka mu kaže, sad kad mu otvara vrata, okupala se i šahade čini ešhedu en la ilaha illallah. Pa ešhedu en Muhammeden Abdullah. Jedan drugi rodnik prepozovi u trajnosti. U tom slučaju on je rekao ti si nevjernik, ja nemam ništa tomu da drugu kuću živjeti. Samo zbika, jel? Pokušaj. Jer znaš da su tvoji roditelji hajde tebi učinili u svome djetinstvu i zato ti Allah kaže naređuje da im dovu čini svojim roditeljima. Bili muslimani ili nemuslimani. Rabbi rahamima, Bože, ti im se smiluj, bili živi ili mrtvi. Kema rabbejani, savira, kao što su im mene, kao malo To te poteškoće podnosili. U tome imamo odgoju. Dijete ne zna vrijeme, dijete ne zna za vrijeme, dijete ne zna za priliku, opa noći, za jedno zaplaći. Ko te pita, ustavi iz kreveta, gdje da ti djete? Bolesno, ne ima ni tebi spavati. Gotovo je. I tako dalje. Koji je sve te skoče roditelj, podnije na tome putu i djeta, ako nije zahvalno tom svome roditelju, neće biti zahvalno ni Allah. Jer sahih hadis kaže, Pejgamberova lisa sam hadis kaže, ne la ne nase la ješkurim ko ne zahvaljuje ljudima na dobročinstvu koje su mu uradili, bio musliman, bio nemusliman, kad ti neko nešto lijepo uradi, recimo palac, sukra, kako god hoće samo, zahvalimo na neki način. Kad ti neko neku hediju dani, gledaj da mu tu hediju, taj poklon na neki način uzvrati. Kako si u Ali onaj ko ne zahvaljuje ljudima na dobročinstvu, neće ni Allahu zahvaljivati. Kod nas se kaže, ko nije zahvalan na orahu, nije na tovaru. Neće nikad davanja. Tako je i to. Ko neće dobročinstvo ljudi, neće, neće biti dobročinstvo ni Allahu ođelešanu. A najveće dobročinstvo koje su učili, to su bili naši roditelji. I na sve načine treba pokušati da im se hajde I Ima jedna druga stvar koju moramo isto biti svjesni. Ako dođe do rata, i ti roditelji, taj otak, eventualno, stao je na strani neprijatelja. Ono danas što se kod nas desava, da je sin na jednoj, otac na drugoj strani. Šta u tom slučaju radi? Pa ja se neću boriti nikako da neću slučajno to, tog svog oca zakačio kako, s ovim mrkom i nečim i granatom, ne znam ja gdje će to pati i šta će biti. U tom slučaju se bori i uzmi oružje u svoje ruke, makar to bilo protiv svoga oca. Jer on je ustao na jer on je ustao na a je dokaz za Dokaz za to je da su neki ashabi se borili protiv svoje braće i neki ashab zapamćeno je da je jedan ashab ubio svoga oca. U toj bitci. Sin ubio oca, kako to? Zato što su kao potrebne prilike, rata. je u drugim prilikama mira, duže je da pokuša s njim na najbolji način, ali nema tu na najbolji način. Ako ti njega ne ubiješ, ubiće će on tebe. ubiće on svoju braću muslimanu. Gotovo je. I tu nema onda, u tom slučaju, nema da se gleda na rodinske veze. To su dvije različite situacije koje moramo biti svjesni. Isto tako treba upozoriti na stvari koje su se pojavile među muslimanima, uzeti su od nemuslimana. Vrijeđanje i psovanje Allahovih poslanika, kao što je, na primjer, Isa, ali i Sera. Ili su skapova, to mi nazivaju, tako dalje. Ako kršćani psuju to, oni su dalje izašli iz svoje vjere, koje je poznali. Nije to jedina stvar koja je izvodi iz vjere. Ali mi kao muslimani to ne smijemo. Jer isto je istovali Isa, ali i Zelal i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u potpunosti isto i nikakve razlike u tome ne. Sad je dokaz za to. La nusevriku bejne ahadin min. Allah je zašanu. Reci to, to, to, Između ostalog reci, ne pravimo razlike ni među jednim od njih, od njih, od tih Allahih poslanika. ونحن له مسلمون mi smo Allahu preda. Znači, stovanje i sami i znam, znači, stovanje svih Allahovih poslanika. Znači, izlazak iz vjere. To je vrlo opasna stvar. Kojom se nije igrati. Isto tako, na istome stepenu ili vrijeđanje ili psovanje, jeste izrugivanje ili ismijavanje sa nekim Allahovim propisima. Bilo sa namazom, zvećatom, bilo kojim propisom koji je uspostavljen u islamu, koji je poznat kao propis islama. Izigravanje s makar čovjek radio po tome propisu, izvodi ga iz vjeri. I to su vrlo bitne stvari koji se moramo čuvati. Isto tako vrlo je opasno slijediti sa onim koji vrijeđa islamske svetine, temelje islama, islamske propise koji druguju. Da napomenem ovdje, gdje se kaže وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي كِتَابِ i objavljeno vam je u kitabu. أن إذا سمعتم آيات الله تشية الله وآيته يكفر بها da ljudi ih ne vjeruju وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ih izigravaju se sa njima فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ nemojte nipošto sjediti sa njima حتى يخوضوا في حديث غيره بس يجي نبلغي كفر إنكم إذا مثلهم بيس أندا أنتم سوشاي كوي أن إن الله جامع المنافقين والكافرين الله سيساكو منافق الكافر في جهنم وجهنم جميعا zajedno. Dakle, vraćamo se na onaj princip Islama, a to je da je Islam najteži. Da je Islam taj za koji živimo i umiremo i da sati nije igre ni šale. I ne ima oprosta onim tim dušmanima koji sluše naše džanije. To moramo mi prihvatiti. Jer još u nama ima one ne znam kako god hoćete i nazovite, je li to mehkoća ili je to slabost šta je to? Da kada se radi o našoj vjeri i svašta se govori o našoj vjeri, mi smo naučili šutiti. Da ne reagujemo na to. Da šutimo jednostavno. Ne smijemo to. Takvima ne ima oprosta. Koji su digli ruku na dinizma. Koji su rušili džanije. Nikada s nema ne ima oprosta. I nikada s njima ne ima života. Tako ima. Ko bude s njima drugovo, Allahom je dušman. I nek se ne nada nikakvom zrzu od Allaha do Nikada svoju djeci usaditi ušetka u duše. Da to bude dio njihovog imana. Ko što kaže Pejgamber, ali i tako Eusa su onaj islam, najčvršće uze islama jeste, imana jeste, el hubbu fillah, el buhdu filla. Da voliš u ime Allaha i da mrziš u ime Allaha. Pitali su jednog muslimana, po čemu si musliman? Kaže, zato što mrzim one čafire koji se bore protiv islama. Potom je sam musliman. Jeste. Zato što takvima nema oprosta i ne smije biti oprosta. Jer su digli na ruke na ono što nam je najsvetije.